virina iniziato pri energio en cartvelio. En pli ol quarcent mil domoi en cartvelio, fairo estas usata por heiti, lavi, cae cuiri. La consumo de ligno pli la aero malbonigas. Iniziato nun creas shangion. Gi montras al virinoi kiel oni konstruas sun kolekta in instalajoin, kai kiel oni loke mastrumas la provizadon per energio. Ču en klas chambroi, in fan au cie aperas fumo. Precipe dum vintro, estas aparte malagrable, raportas activulino de la ne registara organizo virinoi en Europo por comuna estontezzo. Tiu organizo, antau dec quiniaroi, comensis cune cun cartveliai mediai cae virinai organizoi serci solvon por tiu problemo. Che la fornoi ne estas efficai, che ili consumas tro da ligno, cae che la domoi ne estas bone isolitai, tion oni principe sciis. Precipe la virinoi. Estas ja ili, kiui pasigas plei multe da tempo heime. Ili echeitas heitas la fornon, cae cuiras, cae lavas vasaron, cae tolajoin, per la barmego de la fairo. Ili do estas la centra i mastrumantinoi de energio. Se oni volas atingi shangion, for de ligno, directe al renovigebla pura energio, tiam tione funccios sen ili. Oni vidas tion ancauce proiectoi en Africo, kie oni ja construis novan aquopumpilon, sed oni ne pensis pri labirinoi, ciui ciu tage forportas de tie aquon. La instalajoi suffice rapide estas defectitai, diras la activulino por si, tial estas clare, che ciui devas zi, cion ili faras. Set ne vere necessis convinti la virinoin en cartvelio pritio. Ili estis la unuae, ciui volas investi monon por novae technologioi. Set char ali flanque mancas pageblai alternativoi, la solvo povas nur esti, che oni faru cion mem lautiu principo plurai activulinoi iniciatis energico operativoin en quar camparai comunumoi de Cartverio. Tio signifas, che ni montris al cent quarde quirinoi cae viroi, ciui renovigeblai energioi estas habeblai, kiel oni cun montas installajoin au riparas ilin, kiel oni isolas la domoin, kiel oni construas pli efika infornoin, cae ciom da mono cae energio la dom mastrumeioi povas facte spari per tio. Tio estas pli ol oni attendus, tiras la activulino. Lau esploroi, la familioi nun tempe elspesas almenau 30% de la jara dom mastruma budgeto por ligno. Tiu mono nun servas almena por investigin, en octcent dom mastrumeioi por mem productitae sun collectae installagioi, kiwi varmegigas aquon. Tia maniere, por lavado cae cui nun estas besonata mal plida ligno por for brulado. Ancau la novae fornoi consumas nur duonan quanton da ligno, ol antaue la materialoi por la sun collectai aquo boligiloi cae por la isolajoi devenas el la circauajo. Tio igas la installajoin trioble pli favor presai ol compareblai installajoi, ciui estas aceteblai en vendeio. La cooperativoi perlaboras per tio nur mal multe da mono, plei multe nombras la libervola engagigio malgrau tio, la costoi por installagioi, je sumo de quincent euroi, situas super tio, cion celcae familioi povas pagi. Por certigi, che ancau tre mal ricae familioi povas acierit tiaen installagioin, ni montris alla cooperativoi, ciel oni intertractas cun verdae bancoi pri creditoi, cae ciel oni administras tiaen creditoin Krome, la instalajoi estas subvenziatai je dudek procentoi de sponsoroi, cae por ili validas garantio de tri jaroi. Se io defectigas, oni tui povas peti iun el la cooperativo, doni helpon. Ec se ancau virinoi estis treinitai por tiui taskoi, nun tempe la laboroin de riparo cae instalo transprenas ancorau cefe viroi. Ja en la cooperativoi estas ie quartec procentoi virinoi, sed ili occupigas cefe pri mastrumado, negozado cae finanzado. Esceptoi estas tie iunai virinoi, ciui pli facile capablas tra rompi la sexain roloin, racontas la activulino ci planas che dum la venonta i de chiaroi pluai sestec mil domma strumeioi cunigios al energico operativoi ca che ili reductos la consumon de ligno. La registaro de Cartvelio subtenas la iniziaton, precipe per e por homoi cun tre malalta vivens peso. Tiel oni volas attingi che iam la aero en ciui quartent mil domastrumeioi de cartvelio estos pura.